บุ๊กทูสองดีวีสมาชิกครอบครัวยิเมเน ปู่ ตาเวัสเตฟส์ย่ายายเวัตสมามิญา เขาและเธอ Viņš un viņa พ่อ Tēvs แม่ Māte เขาและเธอ Viņš un viņa ลูกชาย Dēls ลูกสาวเมย์ตเขาและเธอ v i n ์อุนวิ n j าพี่ชาย น้องชายบราลิสพี่สาว น้องสาวมาสเขาและเธอ Vinch Он vinha. ลุง อา นาเตบุติสป้า อา นาตันเตเขาและเธอวิ Viņš un viņa เราเป็นครอบครัวเดียวกันเ Mēs esam ģ เ m e n e ครอบครัวที่ไม่เล็กจิเมเนนาฟมาซาครอบครัวใหญ่จิเมเนอิรลีเลา